Bueno, pois vamos co seguinte convidado porque unha vez o o señor Orozco a que cando era alcalde de Lugo que veía que Barcelona e díxonos os galegos, os galegos tedes unha sorte moi grande porque tedes dous curas dous alcaldes dicía moitos dos casos tres presidentes <laughs> e entonces eu pois cando vou a Nadia Pois tiño tamén un alcalde ali, que é o que está ahora ao outro lado da línea telefónica. Eh, vamos a dar as boas tardes a José Fernández. Moi boas tardes, José. Boas tardes. Que tal aí, que tal aí por ese Navia? Ese, ese pues... Pois- pueblo tan fermoso que poucos hai como el. <laughs> Pois ben, ben. Hoy o tempo está bastante axeitado, non? Non, non vende todo, pero bastante bueno, ben, entonces bueno, estáse ben, estáse bueno, ben. Bueno, pois pues iso é importante. Bueno, preparando xa preparando xa a festa da Androlla, eh? Bueno, casi xa terminando a preparación. Sí. <laughs> casi terminando xa. Sí, señor. Porque este ano faense xa os 30 anos. Efectivamente, este ano é o 30 cumpleanos. Sí, señor. Xa xa sodes, xa é maior de edad, xa pode pois salir e entrar cando queira na casa. <laughs> sí, exactamente. A festa está plenamente consolidada e, bueno, é unha das máis gastronómicamente das máis antiguas de, da nosa provincia, da nosa comunidade e, bueno, pues ten sí. alcanzado pois, xa 30 anos, que non son poucos. Anda que non choveu desde aquela, eh? <laughs> e nevou. E nevou, caeron truenos, aumentou o río, baixou, que case secou, o fixo de todo. Fixo de todo, sí, sí. sí. Pois, eh, bueno, eh, eh, o, explícanos un pouquiño como vai ser a, a temática esa, pois, do que é a festa. E aquí tiño un amigo Comigo hoxe non está o compañeiro porque o teño en Galicia. Pero teño un amigo que é da zona do Bierzo. Escoitasme, José? Sí, sí, sí. <laughs> É, é da zona do Bierzo e é, é que, é, que o coñeciche fai dous anos, me fai dous anos, non? Sí. sí. sí hai dous eh, anos que deron eso de os premios Arlequín e Nadia. Ah, sí, sí, sí. Pois el eh, eh, o presidente da Sobecam de Asociación de Bercianos aquí en Cataluña e tamén che quere dicir algunha cousa. José, boas tardes. Pues pois moi boas tardes. Eh, soy Juan Pedro, presidente da Asociación de Bercianos aquí en Cataluña e, bueno, eh, igual que Armando, vamos a, a, compartir esta tarde con el tema de la androya e, seguidamente, después de, de la conversación que vamos a tener, eh, pediros unha pequena autorización, un pequeño permiso para nuestro próximo Festival del Botillo aquí en Cataluña, que ahora después eh, te comentaré. <laughs> Muy bien, pues igualmente un saludo, un placer hablar con vosotros. <laughs> Sí. Pois moi ben, eh, explícame un pouquiño como vai ser eso. A, a primeira a, a, o primeiro acto que se vai a facer cual é? Bueno, o primeiro acto é sempre igual, é un pasarrúas a cargo dunha uh, unha charanga, non? Un, unha banda de gaitas. Sí, sí, no, dun grupo de gai, de gaiteiros, eh, sí, gaiteiras, sí, sí. hai homes e mulleres, sí. eh, bueno. E eh, despois eh, pois a apertura dos stands, uh -huh. eh, a continuación a degustación na, na, na Plaza Maior de sí. da Androlla, despois o xantar, uh -huh. eh, despois pola tarde outra vez outro pasa, pasa dúas pola, pola pola vila e, eh, bueno, tocan algo ali na plaza e eh, con isto máis ou menos pois estamos por rematado sí, sí, sí. A, a festa. Sí, claro. Eh, non sei como ou Lingo, ou non sei, eh, este eh, vai haber eh, esto 4x4 ou non? No, este ano non vai haber 4x4, non. Uh -huh. ah. eh, non, non deron organizado porque, bueno, agora hai sí máis controles co bueno, tema de bueno. renatura e todo bueno. tal para para os permisos que, que sí. ten que dar a xunta e, bueno, non deron amañado para, para facela. Ah, bueno, pero pero bueno, para ano que ven, xa que sabe, ahora, e que aprendese ahora a saber os papeles que necesita, para ano que ven xa van directamente. Sí, bueno, cada ano é máis complicado o tema de, de medio ambiente, o tema sí. das normas de renatura e tal. Sí e cada ano se complica máis para, para este tipo de eventos pola, polas montañas. Sí, sí. Porque isto facíase en Grandela, non? Bueno, en Grandela era hai un circuito concretamente en Grandela que era unha trialera. Ah. Pero o día o día anterior, que é o, o sábado, sempre o sábado, pois había unha ruta o que pois por todas, a, bueno, por todas, por unha parte do noso municipio, por por montañas, baixando pois onde hai eh, os regatos e tal, entonces eso é o que cada vez está máis limitado, é máis controlado, entonces é máis complicado. Claro, claro, por eso. E entonces aí é claro, eh, eh, a veces dicimos dice, non sempre que poñen tantos impedimentos e al fin e ao cabo, pois claro, que se os ruidos, que se estorban os páxaros que se estorban, non sei, outras especies en fin, hai de todo Hai de todo bueno, para todo. Bueno, por un lado tamén o medio ambiente tal tamén hai que protexelo, entonces. Hombre, lógico. A veces hai que con, compatibilizar as dúas actividades, non? Eh... Poder facer as rutas estas de plan deporte do motor e tamén pois reservar e preservar pois o que o a naturaleza que temos aquí, claro. Eh, bueno, despois da parte da do que é a festa, pois que o que pasa ca ponte que hai dende as Veigas a, a, ao que é a aldea de Barcia. Bueno, e hai unha pasarela peatonal desde fai pois 30 anos tamén, sempre <laughs> foi feita o, o primeiro ano que sei que se empezou ca, ca festa da Androlla, non? Sí. Entonces, pois a poder de anos pois eh, bueno, pois deteriorando eh, pois eh, o río tamén lle, axudou e tal, entón sí, está en moi mal estado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. E, bueno, o, aquí desde o Concello e tamén os veciños uh -huh. solicitamoslle a Xunta eh, unha nova ou reformar esa, pero está moi difícil de reformar, entonces sí o que pedimos e demandamos á Xunta de Galicia, que foi quen construiu esta pasarela, uh -huh. pois que construya unha nova. Claro, ademais, pois, agora ca, eh, con, sei, con outros materiais que duren máis, que non se, eh, porque, claro, sendo de madeira, por moi boa madeira que sea, chega un tempo que hai tamén, pois, desfacéndose un pouquiño. Sí, aparte esta tiña tres apoios, un a cada lado do río uh -huh. e outro no centro do río, daquela, pois, bueno, non había mellor os medios que hai para, uh -huh. hoy para poder facer unha sin apoio no medio, con unhas vigas máis largas e igual de resistentes ou máis que as que tiña postas e non ter o apoio no medio que é o que creou o problema, porque o río pois foi foi traballando durante estes anos e foi traballando entonces a, o que é o apoio do central do, do medio, vamos, no central, o do medio pois eh, está no medio do río entonces é o que está pois, a punto de caer Claro, ese é o, ese é o malo. A máis eu coñecín esa ponte, coñecína de toda a vida, e tiño pasado por ela. Sí, bueno, esta, esta eh, non é a antigua, esta é unha, unha pasarela peatonal que se fixo sí, sí. no ano 90, non ah, é a antigua ah, ponte ah. que había de, de Barcia, esa sí. sigue estando. Ah, bueno. está no, no, ali máis ou menos ah, no do pueblo. Sí, sí. Claro, non é a mesma. Non. Sí, sí, sí, sí, sí, porque eu poñame aí a mirar cando había algunha troita, non? Que hoxe non sei as que. Poñame bueno, a mirar, a mirar pas troitas. <laughs> cua, cuando había moitas, agora hai algunha. <laughs> Sí, agora, eso, pois pues, digo, cando había moitas, sí, porque... Claro, tú Hombre... mirabas cando había moitas, agora hai algunha. Agora hai algunha. que, cando había moitas, hasta o señor Fraga foi a pescar aí. Eh? Sí, sí, era un aficionado de, da de pesca, este río, sí. era un aficionado da pesca, pero, é río, pero eh? viña... Sí, veu moitos anos aquí a este sí, río. Sí. Que precisamente eh, eu tiño algunha anécdota del e de algún, eh, e de algún rapaz que lle acercaba os, os, os trebellos ao río e lle daba unha tarxeta e resulta que lle daba a tarxeta pois, para que se colocara nunha empresa alá no País Vasco que un dos fillos tiña Bueno, todo eso podía pasar, eu eh, non sí. <laughs> coñezo eso, pero sí, sí. pero sí que coñezo que, que el viña a pescar, era sí, aficionado sí. a pesca sí, sí, moito. e era, e era aficionado a este río. Sí, sí. Eh, ah, cando non era en Navia, era en Cuea. <laughs> bueno, sí, o río é o mismo, pero eh, diferente diferente situación, diferente sí, punto. Exactamente. Eh, bueno, hoxe o río pois baixa ben, eh, non é como no verán cando Eh, se se teme, dice, colín, cando baixo o río desta maneira, en fin, a, eses eh, a, a ese medo sempre a sequía. Pero hoxe tamén... Bueno, sí, sí, o, río vai vai ben, non vai moi alto. Sí, sí. Leva agua, está está moi ben, uh -huh. limpio, a verdade é que Hombre, Da, da gusto poñerse na urela do río e, e, mi, e, e mirar para el. Sí, mirar señor, pra mirar para el. Dice, mira por onde van os meus pensamentos. Uh -huh. Sí, señor. E despois hai outra... Eh, quería facerche unha pregunta eh, que non sei se a, eh, xa fixen algunha vez máis. Eh, o Concello dá algunha distinción a alguna algunha persoa, non sei como eh, fan noutros sitios, por exemplo, o botelo de ouro ou de prata ou de ou non sei, un pergamino ou algo así. Eh, como no, distinción. De como distinción de momento non. Uh -huh. Solo, bueno, pois pues, fixemos un vamos a, estar, a facer agora uh -huh. eh, fillo adoptivo de Navia o director da película O que arde, ah, a Oliver, Lash. A Oliver Lash. Ostras, eso eu sí. vi na película dúas veces. <laughs> Encantoume, sí. E a doña Benedicta e a Amador Arias, unha, unha, unhas persoas grandísimas, desde logo. Pois pues, sí, un actores moi buenos, a verdade sí, sí. é que foi un éxito e a elo se lles debe desde aquí, desde o noso concello, pois moita atención e aprecio porque sí. o fixeron moi ben. Moi ben, sí, sí, sí, sí. Mm, e entonces, pois claro, era o que se dicía, digo, entonces, por iso che preguntaba se, claro, se xa o facedes, por exemplo, cando, cando toque, pois como fillo adoptivo, que é lóxico, Pero non estaría de mal que noutro a isto, de vez en ca, vaya, cando se fai a festa androlla pois distinguir algúa persoa que non estaría mal para darlle máis sinfasis, pois aínda. Sí, nesa, nesa idea estamos traballando, uh mm. -huh. nesa, nesa idea estamos a facer algunha algo a, o que tú nos, nos comentas, non? Sí. Pois, uh, do, a festa de Androllo, un outro día señalado, pero sí, sí. sería tamén moi adecuado o día da Androlla sí, a facer eh. pois, algunha distinción eh. pois, a algunhas personas que levan feito e destacado moito no noso Concello. Claro, eh, porque hai persoas que indan que non vivan aí, pero están traballando pois para, para o Concello, desde fora. Sí, hai moita xente gente que non... facendo visible Sí, hai moita xente que non vive aquí, pero que está facendo todo aquilo que pode sí, sí, sí. para, para levarlo pues, por onde van, Todo, ah, parte do mundo, eh, son pues, destacados eh, eh, traballadores de, de distintas sectores, de, de distintas Eh, sí, sí, de, cultura de, eh, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, con a, a, a Navia, eh, eh, pois, con orgullo alto. o noso Concello. Sí. sí, señor. Como dice o meu compañero, dice, tú moito falas aí dos Ancares, é de, de Navia, eh? <laughs> Digo, ame a terra que me viu nacer. Eh, José, mira, aquí Juan Pedro che vai facer unha pregunta. José, quería bueno, comentarte a estas palabras que Armando te ha comentado de, de hacer un homenaje a un, a un ilustre, un algo. Eh, quería comentarte un poquito el tema nuestro del Festival del Botillo aquí en Cataluña. Sí. El Festival de Botío aquí en Cataluña, nosotros tradicionalmente año tras año eh, ofrecemos lo que es la posibilidad de, homenajear a un berciano ilustre. Mm. Sí. Entonces ahí eh. reconocemos una persona nacida en, lo que es la tierra, eh, no obstante, no que esté dentro, dijéramos, de la tierra, sino que esté trabajando fuera, en Cataluña, en mm. Valencia, en, y reconocer lo que son los festejos, la festividad de lo que es los tiempos. Sí, sí. Sí, eh, en eso es lo que lo que comentaba con Armando. Eh, no hemos decidido, no habíamos decidido y tal. Este año ya comentamos eso, ya el año pasado y tal. Y la verdad es que, pues bueno, estamos ahora ideando a ver qué podemos, eh, qué día y qué podemos destacar. Pues la Androña, que es una de las fiestas pues más, más destacadas y de más, la más destacada de todas, pues claro. que lleva éxito desde hace mucho tiempo y que sería un día de los, de los más adecuados para poder hacer alguna distinción. Sí, Exactamente. Eh, casualmente eh, aporto lo que es la conversación nuestra y el hecho de poder hablar con ellos, eh, el tema de la androya. Sí, sí, sí. nosotros, como Festival de Botillo aquí en Cataluña, anualmente nuestra gastronomía es el botillo del Bierzo. Sí. sí. Botello, botelo para vosotros. Pero casualmente eh, nuestro homenajeado berciano ilustre de 2019, Pablo Osorio, enólogo nacido en, Ponferrada, residente de la zona y la comarca de, Valencia, Requena, nos hizo una propuesta, una propuesta bastante fuerte, una propuesta a la cual quería reconocer lo que es la androya y que la introdujéramos dentro de el plático típico nuestro de lo que es el botillo y dentro de la fiesta nuestra eh, botillo 2020 este año. Eh, indiscutiblemente de pediros un poco de permiso y dejarnos de que introduzcamos lo que es el nombre del Androya dentro de lo que es el Festival del Botillo 2020. Este año vamos a poder degustar lo que es aquí en Cataluña ese, ese típico plato vuestro acompañado del botillo nuestro en la celebración esta. ¿Qué te parece? Pues me parece bien. Nosotros todo lo que sea promocionar eh, <laughs> un producto destacado aquí en nuestro municipio. Sí. Tradicionalmente, desde toda la vida, desde hace muchos años y todos los que conocemos y tal, eh, existe la androya, pues Pues nos parece bien. Sí, Todo lo que sea promocionar a mayores, <laughs> siempre que no sea quitarnos, pues nosotros <laughs> <laughs> todo lo que sea promocionar no tenemos ningún problema. Al contrario, yo creo que ya lo he probado, es un plato de gustoso y bueno, lo vamos a introducir aquí en Cataluña dentro de lo que es el Festival del Botillo 2020. Yo creo que va a ser una, un, buen acierto el poder acompañar al Botelo aquí en, Barcelona. Hombre, tanto sí. sí. Sí, no, pues, son, son muy muy similares, aunque tradicionalmente pues la, la a lo mejor a la hora de, de, de prepararlos no, no, es igual, pero pero sí. son muy similares. Bueno, no, pero aquí tienen eh, eh Manuel Manuel Barcia que tiene un programa de radio también. Eh, bueno, mejor dicho, una emisora. tiene una emisora, Manuel Barcia, nuestro vicepresidente de la asociación. el cual... y conoce bien el, cómo sabe hacer el, el, cómo sabe cocer el botillo, cómo sabe hacer los garbanzos, todo. Eso es un maestro. Bueno, francamente, como buen gallego, yo creo que sí. Yo creo que he acertado. También hemos acertado en el Hotel Frontier Congress, que es donde celebramos lo que es el festival, mm. el, el, buen hacer de la cocina, es decir, los maestros cocineros de bien aprendidos de, Manolo. Sí, yo creo que, elaboran año tras año lo que es el botillo y yo creo que la acertarán también en el, Android este año para elaborarlos ambos juntos. Claro. Por eso. Eh, pues- yo quería che preguntar una cosa cómo va eso a, estrada que va de Navia a Fonsagrada? ¿cómo va esa, esa estrada? Pues, <coughs> perdón, pues el primer tramo que es entre Navia eh. Eh eh, eh, eh, eh, antes de Queizán, no sí. que aquí, bueno, se lle chama... Tambarrías. Tambarrías está mm, uh, casi en fase de xa terminal. Ah. Eh, eh, está todo feito, sí. xa botaron a primeira capa de rodadura que é de ah. alquitrán, ah. ah, bueno. e agora van pois, pues, a botar a, a, a definitiva que vai a ser en aglomerado. Ah, moi ben, Estamos estupendo. esperando a que, bueno, pues, mellore un pouquiño tempo porque sí. o aglomerado pues, hai que botalo en tempo un pouco claro, cando faga bon tempo, no, no. Cando faga bon lle unha temperatura un pouco eh? a, a ver, non non que teñamos 30 grados, pero que suba de 15, 16 eh, grados claro. para arriba, sí, eh, sí. é o que recomendan pues, os técnicos uh -huh. e o que dicen que van a facer agora. Bueno, pois pues, a ver. E, e despois, eh, bueno, e, e, e a residencia que cando se vai a inaugurar? Pois a residencia, <laughs> outro proxecto que está a obra rematada, sí. e que estamos agora ca Diputación, sí. xa está presupuestada, sí. o que é todo o que o mobiliario, mobiliario, sí, sí. cociña, sí, sí. lavandería, todo tal, para mm, dar a preparado todo eso uh -huh. sobre final de ano ou uh -huh. antes, para eh, a continuación, finales, principios do ano que ven, abrila. Ah, xa, a ver, con, a, ver, a, ver, a ver se a xunta, a, a ver se a xunta deixa dunha vez. No, bueno, ahora ahora isto vai o levar a Diputación. Ah, bueno. Eh, estás abrindo a Diputación, xa abriu tres. Ah. Ahora no, no que queda de ano vai abrir outras tres. <laughs> Ah. Eh, a siguiente vai a ser consagrada. Uh -huh. A siguiente eh, Castro Verde e Piedrafita. E a continuación, pois, vai a ser Navia, oh. eh, Meira e eh, River do Sil. Oh, mira, bueno, bueno, polo menos vai, como dice outro, vai deixando abrir. Exactamente, sí, sí. Que eso, no, ahora, que eso, que eso, eh, o, eso que non, eh. o que non podía cartos, que é unha competencia prácticamente sí. 100% da Xunta de Galicia, pero a Diputación que fixo estas obras que costaron tanto diñeiro, uh -huh. eh, claro, evidentemente non se poden ter cerradas que a necesidade que hai Hombre. na nosa zona de, de residencias para sí. atender os nosos maiores que tantos hai que necesitan sí, pois, atención de, de, da xente e sí e estar nunha residencia porque non poden vivir nas súas casas porque Hombre, están, están solos, solos no. ou teñen problemas de salud ou sí, son claro. moi maiores e necesitan pois, unha atención as 24 horas e, eh, e eh, eso hai que facelo nunha residencia Claro, porque os seus fillos que están fora, a meirán deles están fora, pois polo menos que sepan que están atendidos, é que está que están ben, porque se hai algún problema, pois eh, eh, xa para iso teñen pois os contactos para cos, cos fillos e todo eso para poderen pois auxiliados naquel momento, no que sea, pois non sei, que ten que levar ao hospital, que ten que, pois que poidan, que poidan os fillos, pois dice, polo menos veo atendido, veo unha ambulancia con el, veo un médico con el, ou unha enfermeira, ou que sea. Sí, sí, claro, es que tenemos aquí é unha población pues, moi maior eh, sí, moi envellecida eh, houve unha emigración moi moi fuerte fai uns anos sí. e entonces agora pois pues, incluso con hai eh, algunhas persoas que incluso tendo fillos aquí e eh, tal tamén teñen que ir a unha residencia sí, porque sí. que che dicía, eh, hai xente que necesita unha atención ás 24 horas e non xa non lle poden dar os fillos nin naide porque teñen que traballar. Claro. Entonces, claro, esa, esas necesidades hai que para eso se fixeron as residencias para poder cubrir esas necesidades da xente que a necesita. Esa, eh, exactamente. Sí, señor. Por iso digo que a iso é unha das cousas boas e digo e ademais a, a en Navia a residencia onde está está nun sitio fabuloso aí no eh, no cruce según sales según sales para Lugo te la residencia, se si entras de Lugo te la residencia. Está nun sitio fabuloso. Sí, sí, o sitio é bueno, sí, sí. é un sitio soleado, que aquí nadie, pues, hai unha parte que non lle dá moito sol, sí. entonces, pues, isto é unha, unha sí, suerte sí. Ter, ter un sitio uh -huh. que, que deu sol, eh, está rematada, está construída con, con todas as garantías e eh, con toda a modernidade, o sea que... Hombre que necesitamos es, que nos la abran para <laughs> poder cubrir as necesidades que hai moitas. Eh, exactamente. Como en todos, pero no sou seguro que non sí. no que menos. No, no, e non vai ser menos. En todos os sitios sí. hai, pero aí non vai ser menos. Por iso digo que é necesario é necesaria é, é moi necesaria a residencia, porque por moito que digamos e que precisamente o mellor ainda non fai falta que non se que non sexan solamente os, os maiores de 70 ou 80 anos ou, ou así, co mellor os hai máis xóvenes, pero por calquera circunstancia pois necesitan estar aí. Sí, claro, eso é a salúa que marca esas, eh... esas pautas e entonces pues, xente con máis anos ou menos sí. a necesita eh, e, e o que temos que, uh -huh. que cubrir, o sea, que non haxa ningunha persoa no noso Concello pois que teña unha vida mala porque non teña atención, non? Exactamente. Eh, sí. As circunstancias da vida son as que son, eh. Eh, cada un é que nos toca, pero despois a, eh, a a axuda, que uh -huh. esta é unha lei que fixo o presidente Zapatero cando estaba claro. a lei da dependencia é, moi necesaria e moi acertada. Sí, señor, sí, señor. Porque é como é, é como se suele decir, dice, pero eh, dice médicos, eh, todo eso pues fan falta. E eh, falando de médicos, eh, eh sanidade sigue enviando algún médico aí ou que pensa? Porque... No, bueno, sí, temos, nos temos aquí un médico con... Uh -huh. Ahora acaba de vir un con plaza para ah. aquí, eh, temos unha enfermera que demandábamos que Hombre. anteriormente, fai cuatro anos, tiñamos dous. Uh eh, -huh. E desde fai 4 anos nos reduciron un e quedamos con un solo. Uh ah. -huh. Aunque é verdad que a población baixa, pero as necesidades non baixan. No, eh... <laughs> baixa a población, desgraciadamente, pero pero as necesidades non baixan. Uh -huh. Pero desde a Xunta de Galicia pois pues, entenderon que había que aforrar cartos donde non se debían aforrar. Eh, claro, bueno, claro, é o que pasa. Defendemos, defendemos que eso non debía ser así, que... Non a zona rural non é o mismo cunha zona urbana e que había que pues, cubrir, eh, manter servicios aunque non sean rentables, pero os políticos de, sí. de arriba da sí, xunta claro. Eh. non están por ese traballo. No, é outra cousa. <laughs> pois, José, eh, foi un placer, porque previsitar a neve non fai falta ir o día de Andorra, en calquera época do ano podes ir visitar a Navia. Pois a verdad que sí, e <laughs> nos invitamos vos para o día da Androlla para calquer outro día. Eu teño, eh, eu teño cun día pois estar aí en Navia, prefacer de corresponsal aí desde Navia aquí a Barcelona. Pois eh, tes eh, a nosa invitación para cando mm, teñas tempo e podas e queiras facelo. <laughs> Pois moi ben, Xosé, eh, foi un placer terte aquí e moitos parabéns que a, vamos, que esa praza estea ateigada o día 23 que estea ateigada. Ahora se vai dicir que... tamén algo aquí Juan Pedro, che vai dicir algo. José, pues pois también nuestra felicitación desde la Asociación de Bercianos que esa fiesta del Androya tengáis a lo grande un año más y que bueno, estamos ahí trabajándolo. Pues muchas gracias, estáis invitados a ese día y a otro día cualquiera, pero especialmente ese día porque bueno, es el día que tenemos preparado para, para ensaltar ese, este producto que tenemos aquí, que es la androya, y que cada año tiene más éxito por todas las partes de, la geografía <laughs> nacional y gallega, sobre todo, pero la verdad es que la, persona que aquí inició pues una pequeña... Eh, no es fábrica, porque esto no es una fábrica. No, una, pero... Una pequeña fábrica artesanal, que, igual que las, hacen igual que en cualquier casa del ayuntamiento. Y la verdad es que, mm, a poder de que trabaja mucho Mari, pues le va, le va bien y cada año aumenta este, este producto porque la verdad es que destaca por donde va y gusta por Sí, por sí. donde lo prueban una vez repiten y sí. eso es lo que hace que aumente. Exactamente. Poderlo disfrutar. Sí. Pois moi ben, Xosé. Alégrome moito e unha aperta moi forte a Navia. Pois igualmente para todos os naviegos e naviegas e o resto de, de galegos e galegas que están na, na, na desa ciudad tan importante, tan grande como é Barcelona e no resto. Sí. Eh, unha aperta para todos. Pois moi ben, José. igualmente por aí. Saludos. Saludos. Igualmente, Dios, Dios. Radio Samboy.